Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 27, 1987 Sumakabilang buhay si Bishop Bienvenido Tudtod nang bumagsak ang eroplanong kanyang sinasakyan. Si Bishop Tudtod ang kauna-unahang prelate ordinary ng prelatura ng Marawi siyang naging daan upang mabuo ang nasabing prelatura. Taong 1976, nang magpadala ng panukala si Bishop Tudtod kay Pope Paul VI para gawing magkahiwalay na prelatura ang Marawi at Lanao del Sur. Ito ay dahil na rin sa mainit na tensyon sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano noong mga panahong iyon. Magalipas lamang ang isang taon, dininig ng Santo Papa ang hiling ni Bishop Tudtod at siya ang itinalagang obispo ng Marawi. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.